מזמור קכ"ט, שיר המעלות. רבת צררוני מן נעורי, נא ישראל, רבת צררוני מן נעורי, גם לא יכלו לי. על גבי חרשו חורשים, האריכו למעניתם. אדוני צדיק קיצץ עבות רשעים. יבושו וייסוגו אחור, כל שונאי ציון, יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש, שלא מילא כפו קוצר וחצנו מעמר, ולא אמרו העוברים ברכת אדוני עליכם, ברכנו אתכם בשם אדוני.